spomenut ćemo samo ukratko e, šta se sve desilo taj dan u bici na Uhudu i kako je do nje došlo, pa ćemo inša Allah onda krenuti s poukama kroz tefsir određenih kuranskih ajeta koji su objavljeni povodom bitke na Uhudu. Naime, znamo da je nakon bitke na Bedru i velikog poraza mušrika, a pobjede muslimana, e, došlo do, velike, do pometnje u redovima mušrika Oni su žalili za izgubljenim svojim borcima i vođama i nisu mogli lahko da se s tim pomire. Osim toga, Mekelije, odnosno Kurejšije, su se pobojale, pobojale sada za svoju trgovinu. Vidjeli su da sad više nisu sigurni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima vojsku, ima praktično državu. E, oni su trgovali sa Abesinijom zimi Kurejšija, ljeti sa, sa Šamom, i sad je već ljeto bilo na izmaku te godine, željeli su da ostvare ponovo trgovinu jer propaši im ekonomija, pa su se dogovarali Kurejši šta da urade i poslali su jednu svoju karavanu, bogato opremljenu u Šam, da bi zaradili novac i da bi se pripremili za zimu. Međutim, izabrali su put, izabrali su put kojim do tada nisu putovali. Resul sallallahu alejhi ve sellem je saznao za to njihovo putovanje, za njihovu karavanu koji je predvodio Abu Sufjan kao i obično. Pa je poslao Zaid ibn Haritha na čelu muslimanske vojske da dočekaju tu karavanu. Oni su to i uradili, zaplinili su kompletnu karavanu. Mušici su se razbijali, došli su u Meku i kada su Kurejšije čule šta se desilo, onda su ponovo vječali i dogovorili se da konačno trebaju da se okupe, da skupe vojsku i da, da krenu na, na Medinu, da završe sa poslanikom sallallahu alaihi ve sellem. U tome je najviše pomogao, dakle, u tom uškanju, najviše je pomogao Ikrime ibn Vidžahl, jer njegov otac ili faraon ovoga ummeta je bio ubijen na Bedru, zatim Safan ibn Umeje, Ebu Sufjan i ostali, posjećali su mušike na borbu i između ostalog dogovorili su se da krenu na Medinu, skupili su 3000, 3000 mušičkih vojnika i krenuli prema Medini. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pomno pratio sve njihove pokrete, sve njihove pokrete i došla je informacija da su se oni logorili e, na Uhudu. Na Uhudu, dakle nisu bili krenuli na Medinu, nego se tu logorili pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sakupio ponovo šuru, sakupio ashabe da vide šta će da urade, da se dogovore gdje da ih dočekaju, da li da ih čekaju u Medini ili da ih ili da ih da iziđu njima u susret. Resul sallallahu alejhi ve sellem je predlagao da idu da dočekaju mušike u Medini. Jer sad su imali dovoljno vojnika i mogli su, bili su naoružani, spremni da ih dočekaju posebno posle Bedra, morali je bio jako jako velik od muslimana i poslanik sa veselim je govorio da, da će muškarci učestvovati direktno u borbi, ubijeće ih, ubijeće ih e, nemilice tu u Medini u gradu, a čak će angažovati žene koje će ih gađati e, onaj, kamenjem i tako dalje i sigurno bi poraz bio teži tu. Međutim, ashabi su bili suprotnog mišljenja. Većina njih je govorila da bi trebalo izići, da bi trebalo izići Eh, van Medine, odnosno sukobice s ima na Uhudu, tako da su mnogi od njih, eh, kao što je Hamza govorio, tako mi Allaha, neću, neću ništa jest ni pit dok ovu svoju savju nisu učim, dok se sa ima ne sukobim ponovo van, van Medine, dakle da, da ih porazimo na Uhudu tu gdje se okupili. Resul sallallahu alaihi ve sellem je prihvatio mišljenje većine. Većina je odlučila tako, i on je popustio, kazao je dobro, kad vi tako kažete, onda ćemo, i, onda ćemo izići, pripremiti se i, i, i odlazimo. Interesantno je ovdje spomenuti da je e, vođa munafika, Abdullah ibn Ubej, bio na strani poslanika sa veselem, bio s njegovim mišljenjem. Dakle, da, ostanu u Medini tu, ne zbog toga što je on podržavao poslanika sa tom mišljenju, nego zbog toga da se ne bi otkrio njegov nifak, u Medini je se lakše mogu sakriti. Ne bi u boj, ne bi u bitku. Ovako, kad poslanik sa sve naređuje kao, kao poslanik i kao imam, kao, kao vođa, naređuje pokret, svi moraju izići. Svi moraju izići u borbu. Zato se on nije slagao s tim da se, da se iziđi. <clears throat> Rasul sallallahu alaihi sallam je mobilisao oko hiljadu vojnika spremni da se sukobe sa mušricima. Prije pokreta, na sjevernoj strani od, od Medine o, okupila je se jedna grupa ljudi, pa je poslanik sa selem pitao ko su ovi. Onda su rekli kaj to su, to su židovi koji žele da pomognu muslimanima. A u stvari to su bili saveznici munafika koji su željeli da naprave spletku. Pa je poslanik sa selem rekao, jesu primili islam? E, nisu primili islam, e onda kad ne treba da učestvuju s nama, jer nama ne treba pomoć nevjernika u borbi protiv, protiv mušrika. I to je još više ozlojedilo e, munafike, pa su željeli da naprave spletku. Tako da je, kad su izišli i krenuli prema Uhudu, da nakon toga je njihov vođa, Abdullah ibn Ubej, okupio svojih 300 ljudi, 300 vojnika i onda održao govor pred muslimanima. Rekao je, mi se vraćamo, mi nemamo tu šta da tražimo, zbog čega da se borimo, zašto džaba da ginemo. Vi, vi nas samo gurate, gurate da, da ginemo, da, da, da ubijamo naše saveznike, i tako dalje. I unio je veliki nered i veliku pometnju muslimanske, muslimanske revode, kako ćemo vidjeti kasnije iz određenih kuranskih, kuranskih ajeta. <clears throat> E, posle toga, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostaje, ostaje sa oko 700 vojnika, 700 istinskih mukmina i vjernika koji treba da se sukobe sa, sa mušicima na Uhudu. Dakle, e, mi znamo tog bitke kako, kako se sve to odvijalo. Na početku muslimanska vojska je napredovala. Napred bilo je bilo onih početnih sukoba u kojima učestvovao Hamza i ostali ostali muslimanske vojskovođe, ubijali su mušrike i bili su i potjerali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rasporedio vojsku, vidimo da to je jedna od pouka, velikih pouka ove bitke, rasporedio je vojsku tako, a pored toga tako da da i Medina dođe naprijed da mušici budu između njih i brda Uhud, odnosno prema Medini, a na brdo na jedno malo brdašce koji, za koje je smatrao da, da će biti velika opasnost, da mogla biti opasnost od konjice koji je predvodio Halid ibn Velid, Resul sallallahu alejhi je odredio 50 strijelaca i rekao im ne silazite s tog čak Buharija bilježi jednu predaju kada, je, kada ne silazite s tog brda bez obzira šta se nama desi čak kada bi nas ptice razgabile i odnijele doživjeli mi poraz ili pobjedu vi ne silazite, ne napuštajte vaš položaj međutim kada su muslimani potjerali mušik i oni počeli da bježe, počeli da bježe, ovi muslimani na brdu su odbijali najprije Halid Velida uspješno. I kad su vidjeli da svi mušici bježe, očekivali da će pobjeći ova konjica Halid Velida i oni su krenuli. Oni su krenuli za ratnim plinom, a pored toga radovali se pobjedi i mislili su da je, sve, da je već gotovo. Halid Velid je došao iza leđa muslimanima i onda gotovu pobjedu, gotovu pobjedu muslimana pretvorio u poraz muslimana i pobjedu, pobjedu mušrika. Ono što je interesantno spomenuti jeste da je, da je u ovoj bici poginuo, poginuo Hamza radijallahu ta'ala Amidža poslanika sa Vesena za kojim je on puno žalio za kojim je on puno žalio je bio jedan poznati vojskovođa i vođa u većini tih bitaka, posebno u bici na Bedru, a također i na Uhudu. I ono što još treba spomenuti jeste da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovoj bici, u ovoj bici ubio koga? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u Mekki, u Mekki još najavio kada je u ibn Halef dolazio da ga provocira, da ga izaziva e, i tako dalje, da ga vrijeđa, on mu je najavio pogibiju od njegove ruke, da će ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubiti lično. I to se ostvarilo, to se ostvarilo u bici na Uhudu kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo koplje, bacio ga i pogodio Bejbni Halefa, on je otišao, vratio se u redove mušika, taka ranjen, taka ranjen i kaže ubio me, ubio me Muhammed i kada je tako mi Allaha on je ovo meni obećao, obećao da će me ubiti i da me je pljunuo, pljuvač kog me čak ubio a ne, a ne koplje. Dakle, da je pljunuo prema meni, ubio bi me. Dakle, bili su ubjeđeni u to da je on poslanik, međutim, suprostavljali su se, nisu mu, zbog svog paganskog žara, nisu, nisu želi da ga prihvati. Poslije toga, poslanik sa sam se povukao, povukao na brdo i ostao je, većina, većina muslimana se povukla, pobjegla, ostao je poslanik sa selem sam sa nekoliko svojih drugova, sahaba. I nakon toga, kad su, kad su se povukli u, kamenjar Uhuda, Ebu Sufjan prijeti i govori, osvijetili smo bedr, ali ovo nije sve, mi ćemo nastaviti s ovim i tako dalje. U Mekije je bilo veliko slavlje od mušnika, muslimani su muslimani su bili tužni zbog ove izgubljene bitke, međutim, poslanik sallallahu ve sellem se nije predavao, nije bio pesimista, nego, kako ćemo vidjeti, nakon toga je okupio vojnike, jer znao je, pogledajte, ovo je zaista velika stvar, nakon izgubljene bitke, toliko ranjenih, 70 poginulih muslimana, oko 22, u nekoj predaji 37 mušika je ubijeno. A, jer rekli smo prije toga da ove predaje vezane za, za, za siru, često puta a, nisu sahi i tako dalje, ili se, raz, ili se onaj učenjaci razilaze oko tih, oko tih predaja. Dakle, 70 muslimana poginulo jako dosta i ranjeno, teže, teže ranjeno. Poslani sada selem posle toga naređuje, naređuje da svi ranjeni, da svi ranjeni, kada je do, došao ovaj Melek Džibril, i, i rekao, rekao, o Muhammede, zar ćeš ostaviti, jesi to ostavi oružje, kada je tako mi Allaha, mi meleki nismo ostavili oružje. Mi nismo ostavili oružje, dakle i krenuo je i naredio da svi oni koji su učestvovali u borbi, svi oni koji su učestvovali, makar bili teško ranjeni, da krenu ponovo da se okupe, da, onaj, da potjeraju, potjeraju mušike u pohodu na Hamraul Asad. Dakle, tako se završila bitka, bitka na Uhudu mi hoćemo da pratimo, braćo, ovu bitku kroz kuranske ajete i sure Ali Imran od 138. od 138. ajeta do do 179. i da izvučemo iz ovoga inša Allah neke pouke u ovim kuranskim ajetima Allah Đalešanuhu kaže Audhu Billahi Mine Šeitanir Rajim وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحَزَنُوا وَأَنْتُمُ a'launa in kuntum mu'minin. Dakle, prvi kuranski ajet koji želimo da, da spomenemo je Allah Želešanohu obećava veličinu mu'minima. Dakle, ponos je mu'minima. Ne trebate, bez obzira što ste poraženi, bez obzira što ste izgubili tu bitku, ne tugujte i ne žalostite se, vi, ne žalostite se, vi ćete biti gornji, vi ćete biti iznad njih, vi ćete voditi i predvoditi ako budete, ako budete istinski, istinski mu'mini. Druga stvar i druga pouka i nastavak ove sure jeste da Allah Đelešanohu se obraća muminima i, kaže, i govori im da uopšte ne trebaju da obraćaju pažnju na materijalnu štetu koju su doživjeli. Dakle, ona nije bitna. Kaže uzvišeni im, je, im, je, im jem kad mesel kaumu karhum mitlu. Ako vi rana dopadate, i drugi rana dopadaju. A ovim danima mi dajemo pobjedu sad jednima, sad, sad, sad drugima. Dakle, ne nemojte tugovati zbog toga što vas je snašlo to što vas je snašlo. Što ste izgubili, što ste izgubili ovu bitku. A prvu ste dobili, tada ste se veselili. Međutim, ne nemojte ni sad, nemojte ni sada tugovati, jer Allah daje pobjedu sa jednim drugom da bi vas, da bi vas iskušao. Sljedeća od pouka na osnovu kuranske ajete jeste da je iskušenje nužda. Zašto? Zašto? Allah Đalešanuhu na taj način odgaja, odgaja ashabi poslanika. Odgaja ummet, odgaja muslimane Da kaže Allah Đalešanuhu وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا Da bi Allah Đalešanuhu kroz to iskušenje saznao ili znao znao ko su istinski mu'mini. Ko su istinski mu'mini? وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا I ovo je povuk. I da bi uzeo neke od vas, neke od vas za šehide. Wallahu la yuhibbu zalimin. Allah zaista ne vodi, ne voli zulumčare. Dakle, Allah Đelešanohu iz ljubavi prema muslimanima daje im ovo iskušenje. daje ovo iskušenje da bi se razdvojilo da bi se pokazali ko su istinski mu'mini da bi Allah uzeo neke, neke muslimane za šehide i da bi na taj način da bi na taj način počastio, počastio velikom nagradu sljedeća pouka jeste vraćao da nema dženneta bez džihada Nema dženneta bez džihada. Kaže uzvišeni, Am hasibtum an tadhulul džennete, wa lemma ja'lami Allahu alladine džahadu minkum, wa ja'lami sabirin Zar mislite da ćete ući u džennet, a da Allah dželle šanuhu ne iskuša one od vas, a da ne sazna on, e, e, i ne ukaže na, od vas one koji se bore na Allahovom putu, koji čine džihad i one koji, koji se buraju na tim iskušenjima. Na tim iskušenjima. Interesantni su sljedeći ajeti u kojima Allah Đelešanuhu govori o poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i kaže وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum Muhammed je samo Allahov poslanik a i prije njega je bilo poslanika pa ako on bude ubijen ako on umre ili bude ubijen znači se ti vrati vašim stopama a mi znamo što, zbog čega je objavljeno da je se bilo na Uhudu čulo šta munafici su i, i mušici pronijeli vijest da je ubijen Muhammed da je ubijen Muhammed Allah Đelešanohu na ovaj način upozorava muslimane da se ne vežu za ličnost poslanika sallallahu nego da se vežu za što? Za risalu. Da se vežu za Kur'an, za Allahovu istinu koju Allah objavlja preko Muhammeda sallallahu Jer Muhammed je, pored toga što je poslanik, on je čovjek i on će umrijeti. On će umrijeti, ali vi morate ostati i on će prenijeti ono što mi Allah, što mi Allah objavio, ali vi morate ostati na istini i posle njegove, posle njegove, posle njegove smrti. Dalje, Allah Đelešanuhu govori u sljedećem ajetu وَمَا كَانِ نَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا Nijedna duša neće okusiti smrt dok ne dođe eđel. Dok ne dođe eđel. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنِيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا Onaj ko hoće dunjalučku nagradu, dunjalučki sevap, dobit će ga. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا A onaj ko hoće ahiretsku nagradu, dobit, dobit će je. Šta je ovdje u ovome, u ovome slučaju? Kad je u pitanju Uhud, šta je dunjalučka nagrada, a šta je ahiretska nagrada? Dunjalučka nagrada je pobjeda. Pobjeda. Muslimani je sad nisu okusili, nisi doživjeli, ali ne treba da tuguju, kako kaže Allah šeo naprijed, nego čeka ih šta? Čeka ono što je važnije od ove povijede dunjalučke, a to je nagrada ahiretska. Nagrada ahiretska. Dakle, džennet je ahiretska nagrada, a pobjeda na dunjaluku to je dunjalučka, dunjalučka nagrada. E, sljedeća stvar i sljedeća pouka koju, koju izlačimo iz ovih kuranskih ajeta, za koje vas ja upozoravam da i kasnije dobro, jer ipak kroz siru i kroz, kroz ovaj tefsir druga, otkriće nam se mnoge stvari u suri Ali Imran. E, I čovjek kad čita ove ajete, jednostavno se saživi s tim kad i čita kroz siru, kad zna te događaje i zna te pouke i kad onda kasnije čita kuranske ajete i suri Ali Imran, doživljava to kao da je tu, kao da je prisutan, vraća se li sliku iz, iz, iz tog doba kad je poslanik sa selem vodio, vodio bitku protiv, protiv Protiv mušrika jeste e, dakle pouka koju mi izlačimo iz ovih ajeta jeste da vjernik istinski mu'min ili kako se na arapskom kaže rabbani, onaj čovjek koji je koji je iskren prema Allahu Đalešanuhu da on e, koji je na čvrstom jekinu da on nikad ne tuguje i da ga nikad ne snalazi, ne snalazi ta, ta onaj, taj očaj ima, ima laksalost na putu, na putu širenja Allahove vjere Kaže uzvišeni, وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيٍ قَاتَلَ مَاهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَبَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا ضَعُفُوا مَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonili zbog nevolje koja je, koja je snašla i zadesila na Allahovom putu i nisu posustali, nisu se predavali. Dakle, ovdje je zaista, uh, kada razmišljam o tome, zaista veliko iskušenje snašlo muslimane. doživjeli poraz, poginulo im dosta dobrih boraca, vratili se u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ranjen, poslanik sallallahu alejhi alaihi ranjen, razbijena mu vilica, čak se spominje da mu je bila rasjećena glava, da je došao sav krvav, došao sav krvav u Medinu. Veliko iskušenje sašlo muslimane. Allah će da baš tada objavljuje kuranske ajete poslaniku koji kaže koliko je bilo prije vjerovjesnika s kojim se borili istinski mu'mini, istinski vjernici i nisu tugovali i nisu malaksali i nisu popuštali kad bi snađi iskušenje. Dakle, on ostaje čvrsto, čvrsto na tom putu, ubijeđen da će Allah Đelešanu ga nagrad zato je da će Allah sigurno pomoć i pobjedu svom, svom poslaniku. Dalje, Allah Đelešanu govori ovim kuranskim ajtima da će on uliti strah u srca, u srca nevjernika. Da će uliti strah u srca nevjernika. Sa nulke i fiku lubi ledine kafaru ru'u. Bima ašraku billah. Mi ćemo uliti strah u srca nevjernika, u srca mušnika, zato što širk čini Allahu Đelešanu. Je li bio uliven, uliven strah u njihova srca? Na početku su odmah bježali. Bez obzira koliko je bila brojna ta njihova vojska, kad su im se muslimani suprostali, oni su, oni su, oni su pobjegli. E, dalje, uzroci. Uzroci poraza. Mi smo spomenuli prije da je u poukama, kad smo na početku spomenuli u prvom drsu, jedan, jedna od glavnih pouka sire jeste i to da saznamo preko toga uzroke pobjede i poraza. Zbog še, šta je bio uzrok ovdje? Poraza, poraza na uhudu. Uzrok je bio šta? malaksalost, s duhom, neposlušnost poslaniku i međusobno, međusobno, međusobno raspravljanje. Dakle, to je bio uzrok, uzrok poraza na uhudu. Kaže Allah Želešanu u prevodu, ali kada ste duhom ponuli, i međusobno se počeli raspravljati, međusobno se počeli raspravljati o svom položaju, dakle on vam je već bio ukazao na ono što vam je, što vam je, što vam je drago. To je uzrok uzrok poraza i naravno na poslušnost prema poslaniku sa selem kako ćemo kasnije spomenuti. Sljedeća pouka jeste koji su ashabi dobro izvukli, zato nisu odustali, zato su ust, znali da su oni krivi, znali su da su oni krivci da nije do Allaha Đelešanu. Nisu poslali poslanika sa veselim na njegov prijedlog, na njegov prijedlog, kada je on rekao izlazimo, o, izlazimo na Uhud, jer je, jer je podržao onaj glas većini, vođe Ensarija, prije, to smo zaboravili spomenuti, vođe Ensarija, prije su krenuli, rekli su, zaista smo mi pogriješili prema poslaniku sa veselim. Zaista smo postupili ružno. Hajmo sada, a on je ušao u svoju, u so, u svoju sobu i pomogao mi je Bubeku Omar da stavi oklop. Da stavi oklop, nauru, izišao je sa dvije sablje, sa dvije sablje izišao pred, pred ashabi i kao, ja Rasulallah, mi smo ti zaista učinili zulum, učinili nasilje prema tebi, e, stavili smo svoje mišljenje iznad tvoga, mi to sad povlačimo, mi povlačimo svoje mišljenje, neka bude onako kako si ti predložio. Kaže, poslanica Selem e, izrekao je tada svoje poznate riječi, poznate riječi, nije dozvoljeno poslaniku, nakon što stavi oklop na svoju glavu, da ga skine, da ga skine i odloži, dok Allah ne presudi između njega i njegovih neprijatelja. Između njega i njegovih neprijatelja. Nema, vi ste tako, se, tako je šura odlučila i tako će, tako će inša Allah, inša Allah biti. Dakle, pouka iz ovoga, da ne treba tugovati zbog kazne radi grijeha. Oni su kaženi zbog, zbog grijeha, iskušani, iskušani, iskušani su zbog grijeha. Pored toga, pored toga, Zamislite, braćo, da, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa ashabima stalno izvojevao pobjede, da je stalno pobjeđivao mušike. Bili se kasnije mogu razaznati ko je istinski mu'min, a ko je, ko je munafik. Ne bi, jer munafici bi se normalno priključili tome, obradovali se stalnim pobjedama. Pobjeđuju, nemamo nikog iskušenja, nemamo belaja, poslanik je ispred nas, ako gdje i zakaže, Allah sam objevom to rješava i gotovo. Ne, nego ovdje se razdvaja safu razdvaja se na one iskrene, a poslije por i normalna stvar i oni koji ostanu kod mu'mina, mjeri se sabr, da se vidi koliko su oni spremni, da, se, da, da saburaju. Zato Allah Đelšanom kaže, kad ste uzmicali, ne osvrćući se ni na koga. Pogledaj kako se Allah Đelšanom izražava ovdje, kak, kakav izraz upotrebljava. Kad ste bježali sa Uhuda, kad su vas potirali mušici, na čelu sa Halim Nevelidom, ni na kog se niste osvrćali. Dakle, strah vas i panika uhvatili poput, poput onoga što su radili mušici jer ste bili neposlušni, da je to je bilo zbog vaše grijeha. A i mušici nisu ni zbog čega drugog doživjeli porazani nevjernici, neko zbog grijeha, zbog širka, kako kaže Allah Đaldašanu. Pa vas je Allah Đaldašanu kaznio brigom na brigu. Briga na brigu. Zašto? Hem je poraz i tuga, a pored toga strah da vas Allah još gore ne kazi zbog toga što ste odbili poslušnost poslanika sallallahu alejhi ve sellem i što ste što ste onaj pobjegli, otišli sa sa svojih položaja. Sljedeća stvar koju želim spomenuti jeste da slabi vjernici, vjernici slabog imana, slabog imana, e, da se brzo poljuljaju. Brzo se poljuljaju. Allah Želešanu nas upozorava, upozorava u ovim kuranskim ajetima u suri Ali Imran, u suri Ali Imran kad kaže ta'ifatum kad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqq dhanna al-jahiliyyati yaquluna hal lana min al-amri min shay'in qul innal amra kulluhu lillah a drugi su se brinuli samo o sebi, misleći o Allahu ono što nije istina. Ono što nije istina. Kao što pogan misli. Dakle, bilo je takvih, oni koji su bili slabog imana, kad su vidjeli da, da, doži, da su doživjeli poraz, onda su samo o sebi brinuli. Bježa, bježali su, ne gledajući, ne obaziruju se, ne obaziruju se ni na koga. I Allah još na taj način otkriva slabost, slabost njihovog imana. I rekli smo, dakle, da grijeh izaziva, izaziva bježanje, izaziva bježanje sa bojnog polja, a posljedica tog bježanja i posljedica poraza je upravo to griješenje. Dalje, u ovim kuranskim ajetima i kroz ovu, kroz ovu bitku nam se e, ocrtava granica Risale, granica Risale, gdje Allah dželle Đelešanohu govori, o, govori o svom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da bude samilostan prema vjernicima, da bude prema njima blag, da se dogovara s njima o svim poslovima i tako dalje. Pa kaže uzvišni fa bima rahimta min Allah fa bima rahmati min Allah lin talahu wa law kunta fawdan ghalid al qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhu wastaghfir lahu wa shawirhu fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Kaže uzvišeni e, ti si samo Allahu voljom i milošću blag prema njima. A da si ti grub i osoran, oni bi se razbijali od tebe ovo je zaista velika pouka da ajama i svima onima koji pozivaju u Allahu u vjeru da, da prati siru poslanika sa vesem da isto ga izvuku pouke. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije grubo postupio. Mogao je po svom nahođenju postupiti, kazat: "Ja mislim, jer meni Allah objavio da ću inshallah pobijediti na Uhudu." Šta je poslanik sallallahu sanjao? Sanjao je sam prije toga, sanjao je da se kolju goveda. Goveda se puno kolju i sanjao je da je njegov mač, da je njegova sablja okrnjena, okrnjena. Pa je to protumačio, dakle, klanje goveda je pogibija mnogo, mnogo dosta njegovih ashaba. Dosta njegovih ashaba, a okrenu, ok, okrenjena sablja je za njega značila i tako je protumačio da će poginuti neko iz njegove bliže, bliže familije. Međutim, pored toga sanjao je da stavlja svoju ruku na čvrst oklop. Oklop koji je siguran, čvrst, nešto, nešto što je zaštićeno. I protumačio je to kao za, e, pobjedu, u stvari, E, ne, neostvareni san mušika, dakle, da neće uzeti, uzeti Medinu. Taj oklop za njega predstavlja Medinu, dakle, koja će ostati čvrsto u muslimanskim, muslimanskim rukama. Poslanik sa i pored toga, dakle, nije htio poslom nahođenje da postupi, nego je priznao mišljenje šure i tako je i tako je i postupio. A i kasnije, kada je bio ranjen, kada se ashabi razbježali, nije ukorio, nije ukorio zbog toga. Zato Allah kaže da si ti osorani i gru prema njima, oni bi se razbježali, oni bi se razbježali. Ali zbog te njegove blagosti, i zbog takvog njegovog postupka, zbog takvog njegovog postupka i odnosa prema ashabima, i onda kada su bili sviranjeni, kada su bili sviranjeni, jedan od ashaba priča za sebe, kaže, kada smo se vratili iz bitke e, na Uhudu, na Uhudu, čuli smo glasni kada poziva ponovo da se okupe svi oni koji su učestvali u bitci, bili ranjeni, bili, bili zdravi, bili bolesni, da iziđu ponovo, poslani se poziva u boj, Izišao sam kao ja sa svojim bratom i kaže, teško smo krvarili. ali niko nije bio od da se nije odazvao, odazvao poslanikom pozivu. Dakle, to je taj postupak poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kad on priznaje riječ svojih ashaba i drži do nje i neće, neće, neće je pobiti i blage prema njima jer zna, zna da se oni bore istinski uz njega na Allahovom putu, a pored toga na taj način odgaja, odgaja e, i ukazuje im na to kako treba oni međusobno da, da, da, da sarađuju i rade posle njegove, posle njegove smrti. Sljedeća stvar i pouka jeste da nema pobjede osim kod Allaha Đalešanu. Da je pobjeda od Allaha Đalešanu. Kaže uzvišeni, in jensurkum Allaha fela lakum, va in jahzulkum famen zel ladi jensurkum min ba'dih. Ako vas Allah pomogne, nema toga ko će vas poraziti. A ako, ako vas Allah porazi ili ako vas On ostavi, ako vas On ostavi, ko je taj ko će vam pomoći? Ko je taj ko će vam pomoći? Na Bedru, 313 ashaba koji nisu izišli radi borbe nego radi, radi, radi, radi karavane, sukobili se s mošicima i Allah ih pomaže i pobjeda, gotovo, nema ništa drugo. Na Uhudu, puno brojniji muslimani, dok su se istinski osnovili na Allaha Želešanu i radili po poslanikovoj naredbi, pobjeda od Allaha Želešanu, sigurna pobjeda, nema, nema drugi. Međutim, onda kad su bili postali neposlušni poslaniku, sallam, onda je poraz. Gdje? Ko je onda taj ko će pomo ko, ko pomoći? Samo bježanje. Samo bježanje okre okretanje, okretanje leđa. Zato nas, braćo, ne čudi. Ne čudi e, ono što se dešava u Čečini. Ono što se dešava u Čečini i ono što e, gdje vidimo očite jasne ajete ajete Allahove pobjede i pomoći, pomoći e, muđahidima u Čečini. Evo, brat, brat ona, sami nam je donio vijesti, pa ja sam trebao na početku da ih saopštio, možda ako mi je saopštio, da, da to ne govorimo sad ovdje. Hele, ne, isako, ako i znate, zato, dakle, dobre vijesti, ilhamdulillah, Čečenije stižu, e, Rus, Rus, Rusa mrtvih je na svakom mjestu, u svakom gradu, na svakom koraku, stotinama, čak i hiljadama, hiljadama Rus, e, ru, ru, Rusa mrtvi. I šta? I kaže, u stanicu upališ na televizoru, vanredne sjednice, vanredne sjednice u Kremlju, u Kremlju u Moskvi, i čak su onaj proglasili vanredno stanje da bi helikopterima, da bi helikopterima pokupili mrtve, da bi to sakrili od novinara da oni ne bi mogli onaj, da ne bi mogli da prebroje koliko ima mrtvi i, i, ta, i tako dalje. Dakle, toliko i čak brat koji se vratio iz Čečenije priča meni kada je Hatab, vočitelj u Čečeniji, razmišlja o tome da, da, da još smanji broj vojnika. Ima i samo 4000. Hoće još da ih smanji, da bi bili efikasni, <laughs> efikasni u borbi. Pogledajte, kad se istinski osnovi na Allaha Đalešanohu i bori na Allahovom putu, džaba im njihova tehnika, džaba njihova brojnost, kad su, kad su, kad su niko i ništa. Međutim, ne do Allah da, da, da, da, je, da je suprotna strana, da ih uhvati slabost, da se bore za vlast, da se bore za nekakav nacionalizam ili za nešto drugo mimo Islama, sigurno ne bi, ne bi, ne bi, tako, ne bi tako bilo. Međutim, Allah pomaže svoje iskrene, svoje iskrene vjernike. <clears throat> Sljedeća pouka koju možemo izvući iz bitke na Uhudu jeste da musibet Allah Đelešanuhu spušta na saf vjernika, bez obzira što je poslanik s.a.v. s njima, da bi se očistio saf, da bi se očistio, da bi se očistio saf. Kaže Allah Đelešanuhu, وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمَعَانِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبِدْفَوْا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ هُمُ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَيْدٍ أَقْرَبُ مِنْ, من minhum lil iman. Kaže, a ono što vas je snašlo onoga dana kad se dvije vojske sukobile, je zbog toga da bi Allah Đelešanuhu ukazao na vjernike i da bi ukazao na munafike. Da bi ukazao na munafike koji su, koji kad im je bilo rečeno pođite u boj, pođite u boj, rekli kad bismo znali da će biti borbe, mi bismo išli s vama. Kad bismo znali da će biti borbe, tako je rekao Abdullah ibn Ubej. Prije govorio je, govorio je e, zašto da ginemo, ali na kraju je rekao idemo, povlačimo se zbog toga što neće borbe ni biti. I kad bismo znali da će biti borbe, mi bi išli s vama. A kaže Allah šanom, tada su, tada su bili bliže kufru nego imanu. Dakle, to je već polako se odslikava, kako ćemo govoriti kasnije o monaficima, već, već se jasno nazire njihova slika. Na bedru, na bedru e, poslanik s.a.v. je, vidjet ćemo kasnije, prihvatio mišljenje Abdullah ibn Ubeja. Kad je pitan pleme Benu Kainu Kaj i tako dalje. Međutim, evo i već na Uhudu polako se slikavaju. Allah Đelešanohu govori da su sada već bliže kufru nego imanu. Nego imanu. I polako njihove osobine ne moraju poimenično ne moraju poimenično, nego njihove osobine već izlaze, izlaze na vidjelo. I na taj način se razdvaja saf. Allah žalno hoće, jer kako kažem Lukajim, kada se pojavi poslanik, bilo koji, ljudi se dijele na dvije skupine. Oni koji ga prihvate i oni koji se bore protiv njega. Dakle, muhmini i kafiri. Dalje, onda se muminski saf dijeli na dvije, također na, na, na dva safa, na dva dijela. Oni koji su iskreni, koji ustraja, koji saburaju, koji se buraju na istini, pozivaju, pozivaju i se buraju na toj istini, dok Allah šanohu ne presudi zbog njihovih neprijatelja i oni koji prihvataju samo lažno islam da bi ostvarili neke svoje, neke svoje dunjalučke, dunjalučke, dunjalučke cilje. I da bi Allah Đelešanuhu dakle ukazao na vjernike istinske i da bi neke od vas uzeo, uzeo za šehide. A što se tiče šehida i šehidske nagrade, spomenut samo slučaj poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Džabrija ibn Allaha znamo da je otac Džabira ibn Abdullaha preselio na Uhud i sreo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Džabira bio je bio je tužan ali je znao da ga da njegovog oca inshallah čeka čeka velika velika nagrada pa je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem o Džabire hoće da te obavijestim o tvome ocu pa je rekao svakako ja Rasulallah onda je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allah dželle nije razgovarao ni sa kim, bez zastora, dakle, direktno, direktno, osim sa tvojim ocem. Direktno mu se, direkt, dakle, kada je preselio, kada je preselio, direktno mu se obratio i rekao je, o moj robe, poželi, poželi šta hoćeš. Pa je rekao, njegov, pa tvoj otac je rekao, gospodaru, želim da se vratim na Dunjaluk, pa da budem ponovo ubijen drugi put na tvome putu. A onda je Allah Želešanuhu odgovorio što se tiče ovoga, pretekla te moja riječ, moja odredba. Ja sam već odredio da nema povratka na takav način. Nema povratka na takav način, neće se vratiti, nego poželi nešto drugo. Pa je rekao, gospodaru, obavijesti moju braću, obavijesti ashave, poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koji su ostali na dunjaluku o stanju mome u džennetu, i plodovima džennetskim i blagodatima koje se meni, koje se meni podario u džennetu zbog moga džihada. Pa je Allah Đalešanuhu objavio kur'anske ajete وَلَا tahsabanna alladine قُتِلُوا fi sabilillahi amwata bal بَلْ inda rabbihim رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ I ne mislite na one koji su pogin za one koji su poginu, na recite za one koji su poginu Allahov put oni su mrtvine, oni su živi i u izobilju su kod gospodara, gospodara svjetova. <clears throat> dakle, e, To je što se tiče te pouke, još ćemo samo spomenuti iz ove knjige jednu stvar koja je za nas vrlo bitna, a to je da je skupina mukmina, bez obzira u kakvom se stanju nalazili, bez obzira u kakvom halu bili, bili, bili pobjednici u bitkama ili, gubi, ili, ili gubitnici, a gubitnici onda kad ne, slušaju Allaha, češ na njegovog poslanika, samo tada gubitnici, to su najbolja stvorenja, to su najbolja stvorenja na zemlji i Allah Đelešanu ih hvali i tako ih, i tako ih opisuje. Dakle, i kad su na iskušenju, i kad su ranjeni, i kad pobjeđuju, oni su, oni su najbolja Allahova stvorenja na zemlji. E, ovdje ćemo spomenuti samo još neke stvari vezane, vezane za bitku iz ove druge knjige od Abu Ebu al Džezairija kao pouke, a to je to je i ono što je učušivalo ima minima tada i što tra, nama treba također da, uču, da učvrsti na, naš ima jeste istinitost sna poslanika sallallahu alejhi ve sellem dakle kada je vidio usnu da mu je sablja sablja okrenjena da je da se goveda kolju i da da on stavlja svoju ruku na, na, na, čvrst, na čvrst oklop, ko smo malo Dalje, dakle, to je jedan od dokaza njegovog poslanstva, to je očita muđiza. Ali interesantno je, braćo, kad spominjemo muđiza poslanika, sallallahu alejhi ve sellem one učvršćuju iman vjernicima, ali isto tako povećavaju kufr nevjernicima. Očiti kufr. Kad se desio, da to je dokaz, to je dokaz da i kad bi danas bilo muđiza i da je bilo muđiza za vrijeme poslanika sallallahu alejhi alaihi sallam, imao je najviše muđiza od svih poslanika, ali mošici su samo još više povećavali svoj kufr preko njegovih muđiza. Sjetite se samo onoga događaja kada je, kada je se raspolutio mjesec. Kada se raspolutio, to su mušici vidjeli. Traži su poslanika sa vaselem, je povjerovao ćemo, izišao je Buđehl i ostali, kaj e, povjerovat ćemo u tvoje poslanstvo, ali da nam pokažeš neko čudo. Pa je on tražio Allah da šalim da razdvoji mjesec. Jedan mjesec, jedna polutka, ošla na jednu stranu, druga na, drugu, na, na, na drugu brdo. Na drugu brdo. Kaže, zaista je ovo čarolije. Ovo je sihr. Ovo je sihr. Pa je Buđehl poslo, poslo ljude, kaj idite u pustinju. Idite u pustinju. Pa pitajte one ljude tamo u pustinji, jesu oni to isto vidjeli? I poslali su, došla, došla je skupina muslimana kod ovih beduina, da jeste li išta primijetili čudno? je, jesmo vallah i primijetili smo da se mjesec raspoluti na dva dijela. Kaže, i njih je obsihrio. Vidite, dakle, dokle seže, dokle seže njegov sih da je čak i ove beduine u... Dakle, to je, to je dokaz istinitosti poslanstva poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Dalje, e, šta se još desilo od, od poznatih buđiza i čuda na, na, na Uhubu? Znali neko? poznata muđiza. Allah Đalešanu je dobom poslanika sa selem vratio oko Katadi, ashabu kada je izbijeno mu je oko. Izbijeno mu je oko i onda je rekao poslaniku sa selem, ja Rasul Allah, moli Allah da je vratio oko. Dobro. I moli je Allah Đalešanu nakon toga, Allah Đalešanu mu vraća oko kako je bilo i čak još zdravije, još zdravije, još, još ljepše nego što je, nego što je bilo, nego što je bilo prethodno. Ko je još molio poslanika sa selem za tako nešto? još jedan od ashaba. Ebu Sufjan također. Ebu Sufjan radi Allah, molio je Allah, molio je poslanik da, da, da, da uputi dobu, tražio je poslanika da uputi dobu Allahu, pa je rekao poslanik sa hoću, molit ću Allaha, ali te pitam da izabereš između dvoje. Ili ti Allah vrati oko kao što je vratio Katadi, ili da očekuješ nagradu od Allaha na ahiretu. Kaže, ja hoću ovo drugu, ja hoću ovo drugu da očekujem da se nadam ostavit ću to za ahiret, da me Allah šan za to nagradi na, na ahiretu. Dalje, e, jedna od pouka iz ove bitke jeste potvrda, potvrda principa šure i dogovaranja. Dakle, kad poslanik sallallahu alaihi ve sellem, nakon što, što je pobjedila većina i što je dao prednost većini, koja je izglasala da se iziđe iz Medine, nije više pristupo kad su oni kazali vraćamo mi se, vraćamo svoje mišljenje, ti ponovo presudi, neka bude kako ti kažeš, rekao je, ma kanil nebi en yada la ala resihi, thumma yadaha qabla an yahkum Allahu bejnehu bayna adu Nije dozvoljeno poslaniku, nije dozvoljeno poslaniku da stavi oklop na svoju glavu i, i da ga skine, dok Allah ne presudi njega njegovih, njegovih neprijatelja. Također, e, u ovoj bici se e, na najbolji način ogleda hrabrost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegova odlučnost, njegova odlučnost i ovo je vrlo bitno za one koji vode, koji vode džemate, koji vode pokrete. Pazite, Abdullah ibn Ubej pravi veliko rasulo, 300 vojnika odvodi sa sobom, munafik, 300 vojnika. Međutim, to je zbunilo mnoge ashabe, mnogi ashabi, unijeno nered, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem ništa to nije prouzrokovalo, ništa nego kad su vidjeli njegovu čvrstinu, onda se njima vratila, vratila ta čvrstina i samopouzdanje. Dalje, kad su svi ashabi pošli da bježe, ne okrećući se, ne obazirući se ni na koga sa Uhuda, jer nisu poslali poslanika sa selem i kad su strelci krenuli sa brda, poslanik sa selem ostao čvrst nepokolebljiv, nepokolebljiv na svom mjestu i borio se dok nije bio ranjen i ranjavali su ga raznorazni muši jedni, jedni su ga gađali kamenjem, dakle drugi su, e, drugi, drugi su ga e, kopljem udarili po, po, po glavi, treći od njih mu je izbio, izbio zube naprijed i tako dalje, međutim on nije popustio i kad je ostao sa nekoliko, sa nekoliko svoja sava pokazujući u istinu veliku, veliku hrabrost, hrabrost kao uzor i kao poslanik, kao poslanik i kao uzor svojim ashabima. <clears throat> Sljedeći, sljedeća pouka jeste e, objašnjenje loših posljedica loših posljedica davanja prednosti svome mišljenju nad mišljenjem poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, i ovo je jedna, jedan od musibita koji je snašao današnji ummet. Današnji ummet. Dakle, nije samo bitno Uhud, e, desilo se to na Uhudu. Kako mi možemo davati danas prednost našim mišljenjima odnosno na mišljenje poslanika? Pa ummet je to već dao. Već je njihovo mišljenje i ono što oni zastupaju i razno razne druge ideje preče od poslanikovog, od poslanikovog mišljenja sallallahu alejhi ve sellem. Muslimani danas uzeli za uzore neke druge ljude, neke druge vođe i kolovođe, makar te, ti, te vođe bili i nevjernici i tako dalje, ali ako su njima vidjeli nekakav napredak, nekakav dunjalučki materijal napredak, uzeli su i za uzor, skenuli sa staze poslanika sallallahu alaihi wasallam i vidimo, trpimo i danas posljedice, posljedice tog davanja prednosti, prednosti nekome drugom mimo Allahu Đalešanu i njegovom, njegovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Sljedeća stvar jeste e, objašnjenje šta znači e, pohlepa za dunjalu. Šta znači pohlepa za dunjaluku? Kad su ashabi vidjeli da mušici bježe, strelici su potrčali, potrčali da oni što god ugrabe za sebe, da ih ne promakne to dunjalučko, to dunjalučko dobro. Pa je to bio uzrok, uzrok velikog, velikog poraza i velikog, velikog poniženja. Dakle, to su bile neke pouke iz ove bitke, molim Allaha Đalešanuhu, da iz ovoga zaista izvučemo pouke za naš život, i e, da ono što nas, o čemu nas Allah ženo obavještava preko svog poslanika sallam, što nam naređuje da primjenjimo našim životima a što nam zabranjuje zabranjuje naređuje da ga ostavimo da to ostavimo istinski i da budemo istinski mumini, istinski uzori drugima drugima i molimo Allah ženo da nam oprosti naše grijehe da nas udruži sa onima koji su nas pretekli dobro u džernetu i šalma Jazakumullah, hadisu, hanakumullah.